Tira, hauteskundeak eh, gainean ditugun eh, honetan, Laura Mintegi EH e Bilduko e, eh, lehen dakari gaiak gobernua aurkezu zuen, bere gobernu posiblea behintzat, hauteskundeak irabazten baditu, eta gaurkoan mm, gobernu posible horretako zailburu posible badugu, iratxe barrak, egun egunon? Bai, egunon. Zailburu posible, ez? Ondo esan dut? <laughs> bai, bai, posible. <laughs> <laughs> bueno, E, eh, bertxolariaz gain, e, orain politikan murgilduko da, iratxe, ibarra zer alata? Zer dalata, mm, ez, eh, bueno, ba, hor proposamen bat egon zan, eta <laughs> harrapatu ninduen hor, eta, ba hori, <laughs> bai ez, bai esku emone bat, e, oran buelta emon barik, eta espero dut ez lamutzi, eh? <laughs> Bueno, e, kontua da, ezkuntz normalizaziorako sailburutza edo horrelako izen luzea du baino, bueno, e, eh, mm, funtxean e, eh, Euskararen e, sailburua, ez gozea, e, ez dakit zuk uemako lan, bai, zea, etzien, etzien, etzien, bai, bai. bai zea, Eta, bueno, e, hor e, euskara gertutik e, zeituzu, ez nola ikuste duzun euskararen e, egoera gaur egun Euskal Herrian? Buf, holan orokorrien esateko, bueno, nik esan eikena da pizkat datuetan eta zer sekurten da denez, azkenengo datuetan eta, eta, bueno, urte den dago, ba, ezagutza hori e, e igondala apur bat, baina apur bat, eta eta erabileriek ez da dela igon, ez da joeri ez da izene bardine, eta erabileri azkenengo amarr urtietan, e, kale erabilera hori, euneko amairu eta euneko amalau itxartien gelditzu dela, oza, bizkat estankaute dauela, eta ez da dela emoten gorutzen goda denik. Orduen naiko, bueno, negoera eskasa esango neukenik, nahiz eta arlo batutan aurrera indan, e, azken baten izkuntza bat ebizideuteko bierdabena erabileri, eda, kalien entzuti eta eta hori nahiko estankaute da bai. Mhm. Zer da zure departamentutik e, bultzatuko dena hauteskundeak irabazten badira? Buf, ba, bueno, berez hor e, eh, elburu edo azken elburu, eh, orokorra edo ideala izango litzakena da Euskaldun elean eleaniztun osatutako Euskal Herri Euskaldun malortzi ez, baina klar, hori izango litzake elburu ideala, gero hori lortzeko bortarteko ba, helburu batzuk, edo bueno, lagurterako helburu batzuk, edo lan jarriko doguz eta bueno, ba, bat izango ditzak e, e izkuntz politika barri bat eitzie, oinarri barri batzuk planteau eta hori martxan jartzie, gero, erritxarren e, gogue motivazioa indartzi azkematen piskatorri ez, erabilera horri begireta, piskat kontzentzia hori, e, gero, erritxar horri, eza, euskal iztun horri aukerak emotie, e, euskera zeitzeko guniek eta eukitzi, aukera gaiz eukitzie euskera zeitzeko, edozein esparrutan, beramizitzako edozein esparrutan, ba, erdarara jobi herrik ez eukitzi azkematen, Eta gero ba bueno, eh, beste helburu bat izango litzake ba beste eragile politikuekin eta sozialekin eta pixkat, elkarlanien ba aurrera itzi, Eta horrekin elkarlana lortu eta honedana plantanak eta ba elkarlanien azear lerrotasunez beste arluetan eta euskeria, zehar lerru izan daizela eta bueno, ba aurrera itzi. Eh, ez dakit e, urduri zauden, e, iratxe, e, agian e, urriaren hogeita zeian ja hor gobernuan, ez dakit e, urduri nahoi nabaitzezu edo? Mm, bueno, hain momentuz eguneroko honetan, e, programa, programiaz eta ibili gara bastante tope da eta holan, gaitzelan aurreratu egin da eta bueno, ba, E, nahiko ez du ibili gara programi elantzen eta, eta bueno, egunerako tazu honetan, honetan be nahiko ez du ez eta bueno, gure agerralditzuek eta itzen datorren azien deukegu aurkezpena, programian aurkezpena da hori, eta bueno, egunerokotasun horretan gerora begire eh, nik orgatxik uste dut ez, ba, irabazi irabazi leike, baina gauza da irabazi eta goberneti ez bat orduen hori ja nahiko gatxik uste dut. Bueno, e, eh, zailburu izaten baldin mazea, iratxe, e, eh, komunidade autonomoekin e, hitz egin behar duzu, edo, bueno, komunidade autonomoekin egon behar duzu. E, ez dakitzuk, Nafarroan, e, ez dakit, eh, eh, eh, mm, indar berezia jarriko duzun, Euskararen inguruan zeo lortzeko edo? Ez daukagu, berez, holan, ezer plan, bueno, programa bertan ezer planteaute, bai, badaukagu planteaute, hori da, beste, bestiekin eta be ba hori berbaitzi eta ez eta bai e, Naparrure begireta ba e, zeren plan batzuk edo oso zerraitzie baina berez programan ez holan ezer zehatzik planteaute horra begire e, lehenko bueno bertotik hasitze eta berez egoera oso desberdinek die han e, leku batzutan e, badakigu osea zonalde kabanatute dauela eta zegoera dauen, eta orduan ba bueno ez holan ezer zehatzik holan hmm. planteaute momentuz. Bueno, banik e, eh, sorte asko desituko izut, e, bai gu mm, hartzun irratia, eta bai gure lankide eta lagunden Martin Kitxoren eh, partez ere, eta, hmm. bueno, ba, ez dakit, e, sorte hon, eta ea ba, urrengo elkarrezketa batean, zailburu bezala elkarrezketatzen zaitu dan. Bale, <laughs> ba, eskerrik asko. <laughs> eskerrik asko. Bai, zeuei.